بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل yau talata ko hudu ga watan rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yau biyar wanda ya daidai da sha shida ga watan januwari 2024 wannan shine majalisinmu na goma sha uku cikin karatunmu na al'aqidatu tahawiyya cikin faifa-faifa masjidu aliyu bin abi talibin muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala yi mana jagora yadda muka taru a nan allah ya tara mu cikin firdausi tamam yau za mu tashi inda malam ya ce wal jannatu wan naru ko na'am qala al musannif rahimahullahu ta'ala wal jannatu wan naru makhluqatan لا تفنيان أبدا ولا تبيدان فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له والخير والشر مقدران على العباده malam ya ce waljannatun ita aljanna wannaru da kuma wuta makhlukata ne wato halittattu ne ko kuma abin da yake nufi makhlukata ne suna nan allah ya halicce su gani wannan ba hmm. ai in ka karanta suratul bakara labarin kakanmu annabi adam za ka tabbatar cewa eh aljanna fatin da tana na Allah ya halice ta gabani ya halice mutane haka ne ba tamam sai malam ya ce la tafniyan ba za su kare ba in ka ce faniya ya kare kenan wala tabidan ba su zama babu kuma kawai atufar tafsir ne ya nuna ba zai bace ya zama babu ba kuma sannu a hankali ba zai kare ya zama babu ba fa Allah ta'ala lalle Allah madaukakin sarki khalaqal janna ya halicci aljanna wannan kuma ya halicci wutan ƙabalar halki gabanin ya halicci talikan Alkhalku masdarun bima nasmil maf'uli ne qabla an yakhluqal ne qabla alkhalqi wa khalaqa lahuma kuma ya halicci ga ita aljanna da wuta ahlan wadanda za su shige ta kajifa faman sha'a wadda Allah ya so ya ga dama minhum daga cikin talikai ilal jannati zuwa aljanna ne kuma hakan fadlan minhu saboda falala ce daga Allah subhanahu wata'ala in kaga mutum ya shiga aljanna wannan falala ce daga Allah subhanahu wata'ala saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu wanda aikinsa za ta sa shi aljanna sai sahabbai suka ce ya manzon Allah ko kai har kai ya ce har ni ɗin ya ce sai dai rahman Allah gane wannan ba fadlan minhu ne wa man sha'a minhum ila nar wadda kuma Allah ya ga dama zai je wuta adalan minhu wannan kuma adalci ne daga Allah wa kullun ay wa kullu al'alamina ko kuma wa kullun nasi wa kullun dukkanin kowa ya amalu yana aiki ne lima bisa ga abin da kadu furigala an gama da shi furiga lahu an gama wa shi mutumin ai furiga min alkadari an gama tsara abin ne wasa'irun mai tafiya ne ilama abin abinda an halicce shi sabida ita Walhairu da alheri washarru sharru da kuma sharri gaba ɗayansu muƙaddara ne alal ibad an kaddara su gabayi an tsara su gabayi kenan to a nan farko malam ya kawo matsala ta wuta da aljanna wadda su tun da allah ya halicce su gabanin ya halicci mutane ne kuma ba su zama babu ba su karewa to malamai sun tattauna akan wutan shin wuta za ta zama babu ko ba za ta zama ba ƙarshe dai wato maganan da suka yi sun ce wutan da za a saka in wato musulmi wutan da za a za musulmi sun ce ita za ta zama babu amma wutan da za a zuba arna mashirikai da kafirai ita za ta dawwama dindindin janan bayanin ba wannan shine abin da suka fada kuma sheikh nasiruddin al-albani ya yi wannan bayanin a yayin da yake wa al'afiratu ta ta'liqi mun bayanin ba hmm. sannan Allah ya halicci ta aljanna kuma ya halicci waɗanda za su shiga aljanna wuta kuma haka Allah ya halicci mutane kuma ya tsara waɗannan 'yan wuta ne shi Allah madaukin sarki yana da cikakken ilimi da hikima da tsari akan duk abin da yake yi kaga wannan ta bambanta tsakanin Allah subhanahu ta'ala da wadda suke koma bayan shi yanzu kai misali ka gina makaranta ma yaran da za su zo su yi karatu kai ba ka san wane ne zai zama number one ba wane ne zai zo last ba wane ne ya cancanci ya zama ya zauna a gaba wane ne ya cancanci ya zauna a baya wane ne ya cancanci ya yi science wane ne ya cancanci ya yi commercial ba ka sani ba duka daga baya ne za ka ce eh amma wannan fa akwai alaman kaza wannan din ma daga karshen an gama zaka ce hmm, wannan abin fa kaza ne to in dai Allah ma haka ne to ai babu bambanci tsakaninka da shi shi yana da cikakken sanayya akan abubuwan da yake faruwa kuma shi ya tsara gane wannan ba ka karanta cikin arba wani hadis ba wancan hadisi wa hada ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannati nan wa hada ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari to su malamai suka ce asali mutane mutumin da shi da ana ganin mutumin kirkitukun daga baya zai zo ya tamu mutumin banza sun ce tun da a cikin zuciyan shi abin bata tabbata ba ne ba kila ma baya na fatan abin da yake yi a cikin zuciyan shi akwai zuciyan shi akwai abin da ya kulla mun gane wannan ba to Allah subhanahu wataala ya ce wala ya zulimu rabbuka ahada Allah ba zai zalunce ka ba inna nasa inna Allah la yadhlimu nasa shay'an walakin nan nasa an fusahun na ɗan adam shi ne zai zalunci kanshi Allah ba zai zalunce shi ba in gane wannan ba ta dama manzon Allah ya karantar da mu ya ce kaddara sirri ne na Allah in an fara magana kan kaddara ku kame kar ku tsunduma cikinta saboda za ku jawo kanku bala'i saboda kwakwalwanka da fahimtanka duk suna da limit in sun kai gurin to gaban ba su da ilimi a kai in ka ce dole sai ka samu ilimi a kai to ta za ka zama wato za ka ɗimauce ne ba za ka samu shirya ba mun gane wannan ba? tamam sannan maganar shi na karshen da ya ce wal khairu wa sharru muqaddara ne alal ibadin nan shi Allah subhanahu wata'ala shi ya tsara abubuwa in ga alheri tsarin Allah ne in kaga sharri ma tsarin Allah ne kasan san akwai abu wadda yake shar'i kuma akwai wadda yake kauni abu wadda yake kauni shine abin da yake gudana a rayuwar mutane saukar ruwa mutum ya samu arziki a yi kaza wannan ya je ya zama wato ya je ya yi mummunan abu ya je ya yi kyakkyawan abu da sauransu wannan kauni shar'i kuma abin da Allah yake so ka yi da baya so ka yi a addinance wannan shine shar'i din ka bambanta tsakanin biyu nan yana da amfani sosai saboda wasu abubuwan ba za su kubuce maka ba kuma ba za su cuɗanya gare ka ba amma baka bambanta tsakanin biyun ba ne za ka fara cikin abin da wasu sun fara cikin ta saboda haka alheri da shari duka allah ne ya kaddara su amma sharrin miyagun ayyukan da mutanen suke yana so ne to wannan kana magana akan me shari'i ne gane wannan kana magana akan shari'i ne ga mutum ya je ya kashe wani ya zaka ce Allah ne ya shi ya tsara mana yana so ne to ai wannan ba sallah bane ba Allah ba azumi bane wannan abu ne kauni mutumin yayi ta amma Allah ne san da ya yadda tukun abin ya faru ai in ka ce abu ya faru a cikin mulkin Allah amma shi bai son abin mana bai yadda da abin ba kena cikin mulkin shi aka yi abin da bai yadda ba gane wani ba kenan mutum yana da ikon ya yi abin da Allah bai yadda ba gane wani ba yawwa ai mutum ma yana yin bayan gida cikin gidan shi ba ka yadda amma kana so ba ka so ba ba ka bane ba saboda wata hikima ce ka yi ta wadda kai dan adam ka san wannan hikima ko ba haka bane ba saboda aka irin wannan abin kawai ka yadda amma kada ka sanduma cikin ta gurin bincike wal istita'atu ko haka ne ba wal istita'atu allati yajibu biha al-fi'l min nahwi at-tawfiq alladhi la yajuzani la yajuzu an yusafa al-makhluq bihi takunu ma'a al-fi'li وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأن مسألة ود أكي ake مسألة عقدية سكان جبرية دقدرية da ahli sunna istita'a ita ce ƙarfi da iko na yin abu shine alistita'atu asali wato rud na matsalan wani yana yin abu na kirki wani yana yin abu wadda yake na banza ya saba wa Allah ko ba ka bane ba to in ka ce wannan da ya yi miyagun ayyuka ma allah ne ya kaddara wanda ya yi kyakkyawan aiki ma allah ne ya kaddara to jabariya da kadariya hmm? to su jabariya su sun fusgi iko daga kai mutum sun ba ta ga Allah gaba ɗaya sun ce kai mutum ba ka da iko ba ka da ƙarfin yin abu dukkanin abubuwa Allah ne ya sa ka kake yi to ayin ka ce haka kenan mutumin da ya aikin alkhairi ma Allah ne ya sa shi shi bai da zabi mutum ya yi mummunan aiki ma Allah ne ya sa shi shi bai da zabi hmm? ka gano mene ne jabariya ce al'abdun majiburun ne su kadariya kuma sun ce a'a shi bawan ko Allah shi bai da ma hannu gaba daya a cikin abin da bawan yake yi shi yake yi kayan shi in ka ce musu me yasa sun ce a ah, gashi mutum ya yi abu na banza kuma ya na kirki kenan kana nufin Allah ne ya sa shi abu na banzan shi ya yi abin shi kaga nan ma ne kuskure suka yi to kaga istita'a ƙarfi da iko na yin abu kai makana da hmm? amma Allah shi ne ya halarci wannan ƙarfi da iko na yin abu wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allah shi ne ya halicce ku da kuma abin da kuke yi kuke aikatawa haka ne ba to bisa ga wannan ne sai yalu suna wal jama'a ne sun ce a'a abin da yanzu muka faɗa nan sun ce kai kana da zabi na kai abin kirki ko kuma ka ƙi yin abin kirkin kana da zabin kai abin abu wanda yake ba na kirki ba kuma kana da zabin kabari sai ka dauka misali yanzu mutum ya je makaranta akwai wani ya yi secondary yana da ilimi ya iya mas, ya iya physics ya iya biology ya iya kaza amma ya je makaranta an ba shi admission an yi mashi registration an sa shi department da yake so kuma an ba shi ma matsuguni inda zai zauna sun ce wannan session ga dakin nan ka zauna amma baya zuwa class wani lokaci ya zo wani lokaci ba zai zo ba in ana test ma ba zai zo ba a exam exam bakwai ne ya yi biyu ya fadi ɗayan an kama shi yana malpractice sauran bai rubuta ba kaga wannan ya hada zafi ko bai hada ba amma ka duba yana da ilimi da ƙarfi na yin abin ko babu yana da ba to wa ya sa shi ya yi miyagun ayyukan nan shi ya yi ba me yanzu makarantar makarantar za ta ce ai ai wannan yana da ilimi yi kawai ko bar shi ya tafi ba za ta faɗa ba me yasa ta <clears throat> su ce me ya hana ka yi kana da ilimi an yi maka komai amma baka yi karatun ba ba shikenan an yi maka withdraw ko kuma an yi maka kaza kowa in ya ji labarin zai ce kai wannan mutumin mutumin ban zane wannan yaron baya jin magana sai ya zagi ko kuma ya ashar ko wani kuma ya yi wasu maganganu ya rabu da mutumin ba wanda zai ga laifin makarantar wannan na kwakwalwa mutane suna gani ba wannan kowa ya yadda ba amma irin wannan na allan ne mutane wasu ba su fahimta ba hmm? kaga wannan waye ba shi karfi Allah ya ba shi karfi ya ba shi hankali ya ba shi komai ba a gidansu magashi nan an yi mishi komai amma yake karatu har an kore shi a makaranta kuma an ce yayi abin da aka yi mishi yi me yasa shi jawo wa kanshi ya ki yin karatu ba abin haka ne ba to haka dan adam a duniya in ya aikata aikin alkhairi an ba shi ƙarfi da komai ne sai amfani da wannan ikon da aka ba shi ya yi wani kuma bai yi ba an ba shi ƙarfin amma ya ƙi yi ko ba ka bane ba kaga nan sai aka ce istita'a a kasa shi biyu a kasabce ne biyu ɗayan gabanin kai aikin dayan yana tare da aikin wadda ike gabanin aikin shi ne misali mutum in yana jeji ko kuma yana ƙauye allah ba zai kama shi akan bai shiga musulunci ba sai ya ji a kunnen shiga musulunci ka zo ka shiga kaga wannan ikon gabani ya yi aikin ne haka ne ba to wannan taklif manatu taklif manatu taklif istita'a na a kallafa ka da aiki gabanin kai aikin ne ko tare da aikin ne in kana ba wato kaba gabanin sallah ya zama farilla a kanka hau kanka da sallah zai yi gabanin kai aikin ne ko a lokacin da kake yin aikin gabanin shi ba wannan shine manatu taklifi din istita'a ne qabla al wannan gabanin kai aikin haka ne ba istita'a wadda take tare da aikin shine tawfiqi da sauransu wadda Allah zai baka ka je ka aikata aikin ne wannan ba haka mutum in ya zama arne istita'a na farko manatu taklifi na yi da barin inda ya ji da kunnen shi musuluncin yana da wannan iko da zabi na yabi ko bai da yana da shi to kaga wannan istita'an in Allah ya baka wannan din akanta ne in kaki zai kama ka gane wannan to bayan wannan istita'a kenan ka dace ka yi wani amma a hakan ma shi an ce mishi a asibiti karkai azumi in kai zaka mutu ko ba bane ba wannan yana da istita'a na ya aikata aikin ne babu amma mutumin da ya zama musulmi ya aikata duk abin da ake so a gurin shi ya samu taufiki ko bai samu ba to wannan iko da ƙarfi na yin abin tana tare da aikin ne ko gabanin aikin kaga wannan shine istita'a wadda take ma'al fi'li din akwai istita'a qabla al kuma akwai istita'a ma'al fi'li amma asali rud na matsalan shine abin da da zo muka faɗa mun ji wani bayanin ba shine kawai na jabariya da kadariya da ahlus sunnati wal jama'ati ɗaya sun ce kai ne zalla kake yi ɗaya sun ce a'a Allah ne yake yi kai ba ka da hannu a ahlus sunna suke a'a bawan mai da zabi amma Allah ne ya samar da ayyukan da yake yi shi ya halicce su mun ji wani bayanin ba tamam <clears throat> walistita'atu ita iko da ƙarfi allati wadda yajibu bi hal fi'lu da sababinta ne aiki za zai tabbata yajibu wannan ba wai wajaba wajibi na farilla bane ba allazi yakunu wa yujadu bihi filu ne ƙarfi da da ita ne zaka samar da aikin shine ka san wajaba asalin menene ma'anar ba? رجبة نعم فإذا وجبت جنوبها وجب رجبة طاح نيته منين طاح سقطني سقط منين نيته يا فادي كو to waje wajaba in ka san sakata shine wajaba wailun laka kai amma kun ji wajaba asali ma'anar shi faduwa ne gane wajaba da taha da sakata duk ma'anar su daya wajaba alaika kaza kaman abin ta fado kanka ne ai alkurani ya ce fa'ida idza wajabat junubuha in bayan da kun yanka gyaffan sun fadi kasa kenan wajabat junubuha in ta fadi kasa fakulu minha gane wannan to anan wal istita'a iko da karfi allati wadda yajibu bi hal fi'lu da ita ce aikin za a samu ayi yi shi ba wai zai hau kanka bane ba mun gane wannan in kaje kaje wajaba ba ni na gaya maka ba yawwa min nahwi tawfiqi misali ce kaman datarwa allabi wadda la juzu ba zai yi an yusafa al-makhluq bihi ba zai yi asifanta bawa da ita ba takunu ma alfili wannan tare da aikin da ka yi ne haka ne ba Allah shi yanzu in ka tashi ko kuma ka cire dukiya ka yi sadaka hmm? istata'ata an saddaka ba wane ne ya baka wannan ikon Allah ya baka haka ne ba ikon da Allah ya baka istita'adan ɗari da aikin a hari suke ba su rabuwa wannan shine menene tawfiqi datarwa ba Tuka ga wannan ba zai yi kace waje ba in ka ce waje ba menene abin wajibi a nan gudun. babu mun gane wannan ba wannan istita'a ma'alfeli ne wa amma listita'a amma ita karfi da iko min jihati siha gurin ingancin abin wal wus'i wat tamakkun wus'u da tamakkun duka iko da ƙarfin yin ne yake nufi wa salamati alat da kuma asali salamatu lafiya ne al'alat kayan aiki kenan samuwan lafiya na kayan aiki al'alatu shine misali sai ka dauki misali kwakwalwanka ta je gurin injin Hmm? in mutum lafiyan shi kalau ba abin da ta same shi an zo an ce yau fa misali sha'ban misali yau shine dare na talatin kenan za a ji a duba wata ba in an ce wane an ga wata fa an ce gobe azumi kuma kai ka garau azumin nan ta hau kanka ko ba ta hau ba me yasa lisalamatil alati ne al'alatu kayan aiki ba gashi nan lafiyan ba mun gane wannan wannan shi ne. salamatil alat an zo an ce maka lokacin azahar ta yi fa hawa sai ka tashi ka yi alwala kai yi me yasa saboda lafiyan kalau kuma kana da hankali kenan alatul aqli salimatun ne mun ji wannan ba shine wa salamatil alati fahiya to irin wannan karfin da iko qabla fi'ili gabanin ka auku ga aikin ne wannan karfin in babu to abubuwan ba za su hau kanka ba misali mutum ne ya yi rashin lafiya yanzu in mutum ya yi rashin lafiya yake asibiti an ba shi magunguna kila an mayi mishi operation sai asibiti asibitin likitocin ma amintattu ne musulmi ne an yadda da addinin su sai likitocin sun ce mu kaga wannan cutar da ka kamu da ita yanzu allah ya baka sauki amma after every 4 hours dole sai ka sha ruwa in ka kai awa bakwai baka sha ruwa ba za ka mutu misali wannan mutumin zai yi azumi ne ya yi azumi haram ne ya yi azumi wannan saboda wala tulqu bi wannan yana da karfin yin azumi ne akwai salamatul alat ne babu kaga wannan ikon gabaninka auku ga aikin ba to yanzu wannan mutumin ya yi shekara goma bai azumi ba in ya rasu za ku biya azumi hmm? za ku biya me yasa bai da kenan tun da abin bai hau kan shi ba shine wani zai zo ya tambaye ka mala eh wallahi wani mutumin mu ne ya rasu an yi azumi kwana ashirin bai ma san ina aka kwana ba har ya rasu za mu rama azumin nan ah ta hau kan shi ne abin tukuna ta hau kan shi ne shi mutumin da bai ma san ina aka kwana ba mutumin nan fa ya yi rashin lafiya shekaran shi uku bai yi azumi ba gashi ya rasu akwai yaran shi azumin za a rama ina za ku rama akwai bashi ne a kan shi wannan ka duba istita'an abin dama ba ta hau kan shi ba wani ma zai ce maka to mutumin ya rasu azumi da kwana uku bayan azumin wai za a rama wai har da sauran kai takaddan kama babu me za a rubuta gane wannan ba to wannan shine salamatul alat din fa hiya qabla al-fi'li wa biha da ita wadda take gabaninka ko ga aikin nema ya ta'allaku al-khitab yi da kabari na shari'a shine al-khitabu wa biha da ita ne ya ta'allaku zai ratayu al-khitabu maganan Allah na yi da kabari wa huwa kuma shi wannan shi shine kama ƙawala ta'ala yadda Allah madaukin sarki yace la yukallifu Allahu nafsan Allah ba zai kallafawa wata rai ba illa wus'aha sai dai abin da za ta iya gane wannan ba kaga la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kaga wannan istita ne wadda take qabla al-fi'li Allah ba zai kallafa maka abin da baka da iko yi ba kina la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha da sauransu shine ba Allah ya ce wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula mutumin da shi yaje lahira shi bai taba san bai taba jin sunan annabi ba balle ma ya san an zo an kawo musulunci wannan ba za a kama shi akan me yasa baka bi ba saboda istita'a na qabla al-fi'l din ba a samu ba mun gane wannan jama'a tamam saboda haka akan wannan mas'alan ne mai khalqu al ibadi kuma gashi maganan shi ta gaban ma a hade da wannan shi su malamai magabata suka yi rubuce-rubuce irin su khalqu al-ibad da sauransu saboda wancan lokacin akwai gugurmaya na aqida na jabariya da kadariya akan aqidansu ne sai malaman salaf na sunna sai suka yi rubuce-rubucen wa fa'alul ibadi khalqullahi wa kasbun min al-ibadi haka ne ba wa af'alul ibad ayyukan bayi aikin da bayi suke yi khalqullah halitta ne na Allah wa kasbun min al-ibadi wa kasbun kuma aikatawa tare da zabi ne min al'ibadi daga bayin balaman a can wanda ya je ya aikata laifi kasa ba sai yi a can haka ne ba wa kasbun min al'ibadi kenan aikin da kake yi wa ya halicce su wa ya samar da su Allah ne amma kai wa hunna najdain kana da zabin ka bi ta farke wadda yake daidai da kuma wadda yake ba daidai ba Allah ya baka wannan zabe ka gane makarantar nan kyakkyawan misali ba ka ganin haka ne shi ma yanzu misali a anguwanku kai baka haddace alkur'ani ba da yamma kai kuma baka buga bol wasu dai su saboda wautan sun je filin bol din suna buga bol din to su sun tafi gashi nan suna wani shirmen to kai baka je ka buga bol din ba masallaci ga mt ba kowa baka zauna ka yi karatun alkur'anin ka haddace ba kana jiran wai wani malami ya ringa karban haddanka ka ji wawa kai ka shekaru goma sha takwas sha tara a duniya kuma kana jiran wai sai an sa wani malami ya karantar da kai alkur'ani ba wannan wannan abin akwai hankali a ciki ne kai zaman kan nan yanzu a nan ba zaman mun nan ba wanda yake da hujjan ya ce wallahi ba ba malami wa ya kawo ka nan ke ka kawo kanka ba wanda ya tilasta ka ba oh ashe ka san amfanin karatun gulle saboda haka a unguwanku ga masallaci empty da yamma ba kowa kaje kana yawo kana surutu wani yana gem kuma ga gashi wai haddace alkur'anin ba fa yana da iko da zabin ya je yayi ko bai da amma yayi to kaga ya bi wato wannan wauta ne ya ki amfani da opportunity da Allah ya bashi gane wannan ba haka wannan shine in dai ya je ya aikata to wannan Allah ya bashi zabi iktasabahu ne kasaba ya aikata abin kuma ya mallake ta amma bai yi amfani da ita ba fa shikenan lokacin sai ya tafi haka saboda haka wallahi in baka haddace alqur'ani nan ba kana jiran kullum wani ya zo ya karba haddanka ko kuma wani abu a'a kana wallahi zoliyan kanka ne ba a karantar da kai huruf bane baka san huruful hijaiya ba baka san fathatai ne da kasartai ne da dammatai ne da sukun ba baka san in yanzu in an rubuta larocin ba za ka iya karanta ba baka samu malamin da ya karantar maka alkur'anin min alifi ha ila ya iha baka ji ba ne ka ji a ah, to kuma kana jiran malamin ya zo ya sake karban haddan ka ka zauna in ka mutu za ka yi haddan ai hmm? shi ne an fara neman liman a angon sai gashi nan kana gani amma ba za ka iya yi ba me yasa to ba kai ba masallacin ko a gidanku ne aka gina za ka yi limanci ne ba za ka yi ba ka je ka ga waɗanda suka an ba su masallaci a matsayin abin nan a ne? Eh, gado wanda an ba shi masallaci gado yana yin sallan abin nan sham ne baya yi saboda uban shi bai gadar mashi da karatun ba ku ba ka ba karatu ba za a gadar maka ba karatu za ka yi saboda ka an kana so izza fi duniya wal akhira ka nemi ilimin amma wani mutum baban shi ya rasu an ce gwani ne ga biyurin nan aka ajiya gurin wannan tatsuniya ne inda kuna so ku yi karatu ai ubanku ba gada yayi ba karatu yayi sai aka ce mishi goni an yi mai rawani amma ku an zo an yi muku rawani ana zolen ku gane wannan ba ai cikin gari ma akwai masallatai ga masallaci ga liman amma limamin in azumi ta zo zai je ya nemo wasu ne su zo su sallaci ba zai yi ba <laughs> ko babu akwai mai hana shi mini ne ka ce bai iya ba ko ba haka ba ne to limancin dole ne ba dole ba ne ba kaji daya to tun da dai an ce maka liman ba za ka je kai karatun ba ba za ka je kai karatun ba ka sa wannan shegen fulajiya din nan ka shiga cikin malamai amma kuma ba ka yi karatun ba ba ka yin karatun ba ba ka ba ne wannan sharri ne jama'a saboda haka wannan lokacin da kake da ita Allah ka karanta alkur'ani wallahi kai karatu kai kana jiran a ce maka kai ba in ka je hisabi fa sun yi zub ka biyu ne wallahi a lokacin a'a yanzu ba lokacin surutu bane su yi zub ɗinka biyu ne biyo ne eh, ka karanta tsayanan nan shi ne iyakan gidanka shi kenan sai su baka satifiket ɗinka ka shiga gidanka su su tafi gashi na abokinka a lokacin kai kaje kana shirme shi yana yi har Izub hamsin da biyar ya yi ya yi can kuma wannan abin ba taso ne ba ne lokaci zai zo za ka ga wannan saboda haka kai ka zama a gaba ne kar ka zama a baya Allah in kana jiran a zo wani ya sa ka wato har wani lokacin malami ya fushi <laughs> ka jira to Allah ya mana jagora malam ya ce walam yukallifhum ne haka ne ko walam yukallifhum Allah ta'ala illa ma yutiquna su ko bai walam sarki bai kallafa su ba illa sai dai abin da za su iya kenan Allah bai kallafa maka ba sai abin da za ka iya yi karshen ta malam ya ce wala kai bayin ba za ma su iya ba illa ma kallafa sai dai abin da Allah ya kallafa su ba ya taba ba abin da za su iya yace wa huwa wannan maganan ya ce shi ne tafsiru la haula wa la illa billah ita ce asali fassaran la haula wa la illa billah sai ce na kulu za mu ce kuma kuma muna cewa la hilata babu dabara li ahadin ga wani wala haula babu canjuwan yanayi wato canjawa daga yanayi zuwa wani yanayi daban li ahadin ga wani wala harakata babu motsi li ahadin ga wani an masiyatin lahi daga sabon Allah kenan zuwa mai zuwa biyayya ga Allah illa bi ma'unatillah illa bi ma'unatillah sai da taimako da agajin Allah wala kowata babu karfi kenan abin da yake nufi wannan bangare la haula din? ba ka da dabaran kubuta daga sabon kai ba baka da dabaran ka kubuta daga sabon Allah wala quwwata li ahadin babu karfi ga wani ala iqamati ta'atillah akan tsayar da biyayya da ɗa'a ga Allah wasabati alaiha da kuma dawwama akanta illa bi tawfiqillah sai da datarwa Allah kaga wannan mala ita ce manan la haula wala kowata illa billah wa kullu shay'in dukkanin abubuwa ya jiri yana gudana bi mashi'atillahi da mashi'an Allah ta'ala maraukaki wa ilmihi da iliminsa wa qada'ihi wa qudratihi wa qada'ihi da hukuncinsa wa qudratihi da kuma tsarinsa ne to kaji da haula wala quwwata illa billah kaji ma'ananta galabar tarin jaya mashi'atuhu mashi'an Allah tarin jayi al mashi'ati kulliha dukkanin mashi'a mashi'a ita ce yarda da so duk abubuwan da mutane suke so sun yarda su yi ko kuma suna so su yi na allan tarin jayi taso shine mata sha'una illa an ya sha Allah galabat mashiyatuhul mashiyati kulliha ko kuma kullaha wa galaba kuma ya rinjaya qada'uhu hukuncinsa alhiyala kullaha dukkanin dabarbarun da mutane suke yi hukuncin da Allah ya yi. ta fi ƙarfin wannan eh, dabaran da suka yi ya fa'alu ma ya sha Allah mai yin abin da ya ga dama ne wa huwa shi Allah gairu zalimin ba mai zalunta ba ne ba abadan shi Allah wato ba ya zalunci na Allah la yazlimun nasa shai'an kuma a wani guri wa ma rabbuka bi zallamin lil kaga zallam siga ce mubaraka fa'al ba amma masu malaman lugha me suka ce ma rabbuka bi min lil abidi wa mutumin da yake sayar da shago a dukkan wanda yake sayar da irin tumatiri da sauransu me suke cewa baqqal baqqalun haka ne ba Wadda yana dinki me suke cewa khayyatun wazan din shi menene fa'alun mubalaga ne wannan in ka ce khayyat kana nufin mai yawan dinki ne ko a mai dinki ne kawai mai dinki ne kawai ba min sirin nisbati ba to ma ka bi zallamin yi kenan zalunci ba a danganta ta ga Allah kenan ba nufin bi zallamin siga mubalaga Kun ji wannan ba la yus'alu ka karshe malam ya rufe maka wannan matsalan da wannan ayin ce la yus'alu Allah ko ba a tambayansa haka ne ba? na'am? wanji ba? taƙaddasa an kulli su'in? mhm miya gaban? Na? mhm akwai na nan? gani da? da taqaddasa an kulli su'in wa hainin wa tanazzaha an kulli aibin wa shainin kenan taqaddasa ya sarkaka an kulli su'in daga duk abu wanda yake mummuna wa hainin haka ne ba wa hainin na wa hainin bi fathi al wa hainin ay wa halakin ne da kuma halaka kenan shi Allah madaukin sarki in hin ma ka jara hain ba zai shiga gurin ba hain ne alhainu alhalaku ne wa tanazzaha ya sarkaku an kulli aibin daga dukkanin aibi wa shainin shain wani atfu tafsir ne aib da shain a shainu shi ne abinda zai aibanta abu ne kenan Allah wa ta'ala babu na kasa tare da shi babu kuma aibi babu abin da ya hada shi da halaka gane wannan ba sha Allah subhanahu ta'ala muhlikun ne la halikun sai ya kawo la yus'alu ko la yus'alu ba a tambayansa amma yaf'al amma a akan me yake yi ko me yasa yai ko kuma akan abin da yake yi ba a tambayansa wa hum ko su bayi yus'alun ana tambayansu ko kuma za a tambaye su kaga wannan ita ce ƙa'ida fasila a mas'ala ta aƙida da ƙadar wane ya zama kaza wane ya zama kaza wane ya bi wane bai bi ba waye Allah ne ba ya to ya a'a la yus'alu amma yaf'alu ne ta yin ana tambayan shi kenan babu bambanci tsakanin shi da kai ai kai ma za a tambaye ka Allah ma za a tambaye shi mun gane wannan ba la ilaha Allah min sifat ne na Allah subhanahu wataala wadda tana nuna shi kadai din me yace a gaban wa fi du'a al-ahya'i wa sadaqatihim manfa'atun lil amwati ko wa fi du'a wannan wata mas'ala ce daban ita ma to addu'an da masu rai suke yi da kuma sadakan da suke yi ta ta yi amfani ga waɗanda suka rasu to anan shine wa fi al ahya addu'an da waɗanda suke raye za su yi wa sadaqatihim da sadakan da za su yi manfa'atun akwai abin amfanarwa lil amwat ga waɗanda suka rasu mutlaƙan ne ma manzon Allah sallallahu ya karantar da mu cikin hadisi ba idan ta, ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin in ka rasu aikin ka yanke alkhairai su zo gurin ka sai ta hanyoyi ɗayan uku a ciki akwai sadaka jariya sadaka mai gudana akwai abin da ta shafi wannan abin da ya shafi dukiya ne ko ba dukiya bane ba zallan dukiya ne ba sadaka jariya na biyu ilmun yin bihi ilmi wadda za a amfana da ita yake ilmun siga na kira ce duk ilmi mai amfani ko na boko in kai don boko ne ko kuma kayi gaba a boko ka rubuta article kai shooting a intanet wasu sun karanta ko bayan karasu za ka samu lada aw walad salih yad'u to walad salih yad'u lahu nan addu'a ne ba nan addu'a an ji addu'a za ta yi amfani sadaka jariya za ta yi amfani ɗaya ne? na ilimi wadda ike mai amfani wadda wasu za su amfanu da ita to wannan shine hanyoyin da mutum in ya rasu za abubuwan za su yi mishi amfani to na addu'an nan ba ta saya kan yaran shi ba amma an yi taksis na yaran ne saboda wanda ya dace ya yi wa mamaci addu'a shine yaron saboda shi in ya yi addu'a kai sai allah subhanahu wataala zai ansa addu'an da yaron ya yi amma min alwajhi al'am kowa kowa ne ne in yayi wa mamaci addu'a to addu'an nan za ta yi mishi amfani amma mutum in ya zama mushriki ba za a yi mishi addu'a ba to sabanin da malamai suka yi akan shin mutumin da kiraye duk abin da zai yi inda na alkhairi ne za ta yi amfani wa shi mamacin ne ko kuma a'a wasu abubuwa ba za su yi amfani ba sai malaman wasu suka ce abin da za a yi in dai abin akwai amfani na jiki abin da ta shafi dukiya wannan a duniya ma mutum zai iya wakiltan wani kuma shi mamacin ma abin za ta yi mashi amfani kaman sadakan kaman aikin hajji kaman umura gani wannan amma abin in ta shafi ibada ce mahda wadda ba ta da alaka da dukiya kawai dai a jikinka ne za ka yi ta kamar karatun alkur'ani kamar sallah da sauransu sun ce wannan ba za ta yi wa mutumin amfani ba in ji wannan ba amma wannan maganan da suka raba ma wasu sun ce a'a ita maza ta yi amfani shi yasa kana ganin wasu an yi rasuwa sun zo suna karanta kulwallahu ahadun saboda ladan ya kai ka kabarin abin nan wanda ya rasu amma gaskiyan al'amari ita ce ba mutum ya rasu abin da ta shafi dukiya da addu'a za su yi mashi amfani su azumi in dai shi ne irin na nazuru saboda akwai nasi akan shi shi ma zai yi masa amfani saboda shi ne wannan amma in ibada ce saboda su wasu malaman suka ce hajjin da kanta ma yanzu in ka tura mutum ya je yi maka aikin hajji farko ya zama shidin ya yi hajjin wannan ka sani fa mutum bai yi aikin hajji ba ka ba shi kuri ya je yi aikin hajji shi ya yi ba naka ba automatic ne dole sai shi ya yi tukuna zai yi maka gani wannan to in ya je ya yi aikin hajjin karatun alkur'ani da yayi da addu'an da yayi da halalan da yayi suka ce wannan dilladan wanda yayi nashi ne saya a arfa saiwa a arfa da tawafin da yayi da sauransu wannan yayi aiki ba wanda a zahiri yana ganin shi to sun ce wannan shine zai yi wa mutumin amfani musu suka ce a'a duka zai yi amfani kaga wannan magana ce wadda akwai sabani a kai amma dai in kaga babin niyya a yadda suka raba abin Ah, da kuma matsala na niyaba aikin da mutum zai yi wadda ya shafi kudin nan shine zaka fi samun kwanciyar hankali a kanta ka yi sadaka ko ka gina masallaci ko ka yi kaza ko ka gina abin ah, makaranta da sauransu wannan shine mutum zai samu nasuwa abin nasuwa akan insha Allah ta'ala sai mu siya a nan darasin mu na gaba in mun zo in akwai abin da za mu kara kan wannan zai mu abin nan mai in babu kuma sai mu tashi inda malam ya ce wallahu ta'ala ya stajibu buddawat wa ya qadil hajati haka ne ba to abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi abin da muka yi kuskure kuma Allah mu sarki ya yafe mana اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين